Aste hartuntan, Le Monde egunkariak argitaratutakoaren arabera, HSBC Bankoak frantses estatuan zerga iesa antolatzen du. Eta zerga gatik, diru publiko gutiago politika publikoentzat, hala nola transizio energetikorako. Prezeski, atzua jatsaldean hori xaratu du bizi mugimenduak. Biziren amazazpikideak, HSBC bankuan egindako ekintza, kondatzen dauku matxin idope biziko kideak. Ba, beraz, uh, agertu gira HSBC baiunako agentziarat, sartu gira beraz uh, amazazpido emezortzi militante, eta uh, hartu ditugu, uh, zazpikadera eta foteia bat. Anartean, uh, bi militante uh, egun dira hango harturadunekin mintzatzen, esplikatuz uh, honen helburua zer eta eskainiz ere atak eta bastamagek, atera berri duten eh, liburu bat, uh, Le Livre Noir uh, eh, de Bank, beraz esplikatzen duena, uh, zer gai esaren sistema guzia, eta zenbat uh, miliar euro galtzen diren diru publiko horren Beraz gero atera gira, uh, demora hartu dugu argazki polit baten hartzeko agentziaren aintzinean, eta ondoan zen eh, xantir baten langileak eh, eta ondoko publikoak eh, txaloturik eta lagundurik atera gira, lasaiki. <laughs> Ekin zauri, zena zelbururekin egin zinuten? Bai, bon, lehenik le, salatzeko asezbezek uh, eh, jokatzen duen uh, papera iesa fiskalean, berak antolatzen duerako eh, beste bankoekin, baina berak batez ere sistema hori atera behi dena hor, Le Monde kasetak argiteratu ditu izen batzu eta abar, egiten dugu zenta Frantzian, uh, eh, IESA fiskalak asezbezeren gatik eh, eragiten du IESA fiskal bat uh, eh, idurogoi eta laurogoi miliak euro artean urtero uh, frantzian diru publikoa da eta adibidez uh, uh, emaiteko Eh, transizio energetiko baten eh, dirustatzia, diru sama horren erdia da. Ogeita mar miliak edo behogoi miliakren arteko eh, diru sama da. Baina ez bakarrik eskolen behitzeko, ospitalen behitzeko, diru publiko horrekin, erabilpen publiko eta bidezko bat egiten alditake eta ez aberatsak oino gehiago aberastu. Znako, eh, transizio energetikorako egin behar bitira buahatsak, zer diote eh, be soberako duela? Bai, hori, eh, betiko gaurko sisteman eh, politikak eh, lehenesten dituzte EP laburreko erabakiak eta usu merkatuak enposatzen dituen legeen arabera. Beraz, uh, transizio energetikoa uh, tamalez ez da, ez da ekonomia aldetik biziki emankoja, Alta, eh, planetak behar beharrezkoa du, trantzizio hori gauzatzea. Ez padugunai, eh, katastrofe batera buruz joan, beraz, eh, bazter gutzi behar dira merkatuaren logika. Zinezt, plantan ezartzeko trantzizio bat. E, Dure ez aspaldi behaz, e, Societe Generalen aintzinean ere ekintza bat egin zinuten. Horren gatik, e, alfakol proiektuan ez du parte hartzen. Ze, agian, e, zuen ekintzai esker, HSBC, eta beste zumaita, asko dira kalmatzen edo? Bon, Bai, ba, politaliteke olako ekintza simboliko batekin alako eragin eh, erraldoria izaitea, ez, eh, zinez gaur guk eh, dei bat pasatzen dugu mobilizazio mobilizatzera, jendea mobilizatu behar da, industizia hori salatzeko bere, bere maneran, baina egiazki hor behar da gizakia, planeta eta ongi izatea ekonomiaren zentrura berrizekarri eta gelditu hipokrisia antolatu erraldo jorrekin, nun gerota gero eta diren, eta nun eh, ba, jende sumei imposatzen zaizkien uh, eh, osteritatea eta mugizketa planak. Horiekola, ageriko jargiak eta sustut zer gai esak zer bilakatuko diren. Eta bestaletik ikusiko transizio energetikoa nola intzinatuko den.